Sophie Menter estis germana pianisto cae componistino rigardita kiel uno la plei grandai pian virtuosoi de la decnaua iarcento. En Pariso oni nomis sin la encarnigio de Litz pro sia potenza cae entusiasma lude stilo. Sophie nascigis en Moncheno filino de la violoncelisto Joseph Menther cae la cantistino Wilhelmine Diepolmenter. En la agio de dec quindiaroi, si ludis concert petson de Carl Maria von Weber por piano cae orchestro sur Franz Lachner kiel dirigento. Pos e sciai unuai presentadoi, si ludis en Stuttgarto, Frankfurto cae Svizlando cae poste en plurai grand urboi de Europo en successai concertai turneoi. Sophie ricevis veran aclamon ce la Gewandhaus en Leipzigo pro sia ludato de la piana musico de Leeds, quies vercoin ci ofte presentis. Ci estis nomomita chambra pianisto de la imperiestro de Austrio, en Anglio, si ricevis la titolon de honora membro de la Royal Philharmonic Society. Dum quar iaroi si igis piano instruisto ce la Sankt-Petersburga Conservatorio. Sophie Menter conatigis con Franz Liszt en Vieno, quiem si presentis lian mi bemolam piano concerton cio faridgiot sia plei bonega spectaclo. Li opinis che si estis necomparebla pianisto, de ets septa virtuosetso pianisto de la plei alta rango. Pro sia granda virtuosetso, Litz consideris soffimenter la idealan interpretiston de siai complexai componajoi. Li farigis sia protectanto, cae ili ofte donis comunain concertoin. Li nomisin mia nura pianist filino, proclamante che nenio virino povas ludi kiel si. La iam mal iuna Franz Litz iris al Romo por parto preni concerton de Sophie Menter, raportante che si aludado estis absolute sen riprocha. Li favori compari gin cun la tri au quar plei famai virai pianistoi. Ciel componistino, Sophie Menter creis quelcain allogain pezzoin inclusive de hungara y cigana y melodioi, por piano cae orquestro, quiu estis dirigentita de Tchaikovsky cae ludita de Shimem en Odesso. Si ancau componis plura in pian pezzo in embrila estilo, ili estis plei parte valsoi, mazurcoi, studoi cae aliai mal longai pezzoi. La criticisto, Walter Nieman, prescribis sian stilon kiel mixagion de virtuosetzo cae elegantetzo, granda cae plena litiana tono, faira temperamento, vira peso sur la clavoi, eminenta competentetzo en cu animo, spirito cae tecnico cunfandijas en harmonio cae unuigio. Poste oni acertas che Sophie Mentor estis studento celis, tamen lau scrivo de la doctoro Dimund Vem a la pagio de l'estata biblioteco de Bavario, tio estas malgiusta, char si iam estis competenta pianisto quiam ili rencontigis. Ancau, bem, acertas que la rilato enter Sophie Mentor kai Leeds ne estis exclusive musica. El ilia rilato ancau estis filino quiu gis nun estis neconata en musicologio. Ci sube, vi vidos videon de la concerto de Sophie Mentor ludita de Michael Andreas, kiu presenta sin kiel pranepo de Sophie Kailitz. La Bavara Stata Biblioteco petis min ludi concerton en Gasteig Muncheno, memori al mia praavino Sophie Menter, la fama germana pianisto, cae mia praavo Franz Litz. Surprise, ni povas ausculti la personan pian ludadon de Sophie Mentel danke alla tre moderna tecnologio de sia tempo, la piano rullaggio. La invento de la pian registrilo cae la pian reproductilo productas musicon gravurita entruitai paperai ruloi, qui estas tre precise cae fidinde boritai lau noto, tempo en faso de la ludanto sur la clavo cae tiel plu. Grandai componistoi cae interpretistoi de la mal frua degnaua iarcento cae la unua iardecoi de la dudeca iarcento estis invititai por lasi sona in memorajoin en ci tiu nova formato. Sofie mente registris la concerto numero 3 de Liszt en Leipzig en 1905 cae ni povas ausculti gin sube.